Ստեփանակերտում դիմավորել են պատանիների, երիտասարդների ու մեծահասակների Կիոկուչին կարատեի աշխարհի առաջնության ոսկե մեդալակիր Արտուր Արուշանյանին, արծաթե մեդալակիր Արտյոմ Մնացականյանին եւ բրոնզե մեդալակիր Արեն Կարապետյանին։ Տղաներին դիմավորելու էին եկել ծնողները, Կրթության, Գիտության, Մշակույթի եւ Սպորտի նախարար Լուսինե Ղարախանյանը, սպորտվարչության ներկայացուցիչներ, ընկերներ, հարազատներ։ Տղաները բոլորի հետ նկարվում են, շնորհավորանքներ ստանում, իրենց հաղթանակն էլ նվիրում են 44-օրյա պատերազմում զոհված տղաների հիշ հիշատակին Արտուր Արուշանյան։ Մենք մեզ պարտավորված ենք ասում, որ մենք միայն ու միայն պետք է հաղթանակներ բերենք։ Առանց մեդալի, առանց հաղթանակի չենք կարող վերադառնալ։ Ու սա իմ համար պոլիտիկա չէ, սա արդեն ազգանվերվածության հարց է։ Հաղթանակը իմ հաղթանակի եւ մեր տղեկի հաղթանակը մենք ուզում ենք ներենք մեր տղեկին առաջնահերթ այն ովքեր որ ասցի զոհվել են համուն գաղափարի գլխավորությամբ մեր մարզիկները ովքեր որ զոհվել են հետախուզի ժամանակ Հարութ Ղարախանյանը եւ Արտուրասը իրաց գլխավորության բոլոր այն տեղեկությունները։ Մեդալակիրների համար այս առաջնությունն առաջինը չէր։ Արթուրն այս մարզաձևում աշխարհի քարակի չեմպիոն է, որը ռեկորդ է։ Իմ համար ամեն անգամ սա ոնց առաջի առաջի հաղթանակն ունեմ, բայց այս հաղթանակը չգիտեմ, ուրիշ ձև է, այնի որ թե հետ պատրաստման վիճակից հետո է թե հանուր այս վիճակից մենք բոլորս մեր մարզիկներով պարտավորված ենք մենք մեզ զգում որ մենք պետք է հաղթանակները բերենք քանի որ մեր ազգի համար մեր տղեկի համար ովքեր որ ազգի անդամը վերեցին հանուն գաղափարի այդքան պարտավորված ենք զգում որ միայն ու միայն պետք է հաղթանակներ բերենք միայն ու միայն պետք է ներկայացնենք հայ ազգը Արցախը ուժեղ կողմից Առաջնության բրոնզե մեդալակիր Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն Արեն Կարապետյանը գոհ է արդյունքից բայց համոզված է որ կարող է էին ավելին։ Կատարել եմ երեք մինամարտ, երկուսը հաղթվում մեկն բարդվել։ Լավ արդյունք է, բայց սանից լավին պետք է զգտիք։ Պետք է պարապմունքներով, երկրնաջան պարապմունքներով պետք է ավելի լավ հասնենք, որպեսզի հանդնը մեկի պատիվը բարձրանա։ Պատերազմական իրողությունում նման հաղթանակներն ու նվաճումները բարձրացնում են ժողովրդի տրամադրությունը ոգեշնչում ապագա հաղթանակների։ Ասպրամ Ավանեսյան, Արցախ լրատվական։